для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы. Прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Яны ехалі ў нанятым фаэтоне, навес не ратаваў ад вільготных мізэрных кропляў, што наліпалі на твар, як павута. Мурзаты хлопчык, які валок кошык з вуглем, заўважыў рудога вусатага замежніка, які гідна важна пазіраў па баках, седзячы ў экіпажы. Хлопчык з выклікам свіснувы паказаў вусатаму джентльмену кулак – А калі той пагрозна выскаліўся і выкрыкнуў незразумелае засяку, яшчэ ж пурнуў на ўздагон кавалкам вугалю. «Калі я тут быў маладосці, — спакойна адказаў лёднік на лаянку пана Гірвасі, абуранага нахабства мясцовага простага люду, на вуліцу ўвогуле нельга было паказацца ў прыдворным строі, адразу закідвалі гразёй, Нават караля і каралеўскую сям'ю сустракалі абразамі. На статуі каралевы Ганны ля сабора святога Паўла вулічныя хлопчыкі практыкаваліся ў шпурлянні камянёў. Не думаю, што з таго часу арыстакратаў тут палюбілі. Дарэчы, самыя папулярныя п'есы, якую разыгрываюць у хатніх тэатрах самі арыстакраты, гэта опера жабракоў – Графы ды бароны з задавальненнем перапранаюцца ў лахманы, ўжываюць грубыя словы і асвойваюць дрэнныя манеры. Парадокс панове. Вырвіч з аднаго боку быў зласліва ўсцешаны, а ось вам магнацікі не паўсюль перад вамі расцілаюцца. З другога боку ён жа сам шляхціць. Няўжо тут некі насельшчык ці вугальшчык будзе з ім спрачацца, каму першаму у дзверы прайсці? Вучонага пана, да якога яны прыехалі, дакладна вулічныя хлапчукі маглі закідаць гразёй за адны пярстёнкі з дыяментамі. Дзіва, што пан прымусіў іх шакаць у гасцёўні, прыбіраўся, відаць, у лепшае. Няўжо так хоча добра выглядаць перад калегам, і сябрам маладосці. Аднак на выцягнутым твары пана маршчыністы лоб, доўгі крываваты нос, светлыя запалыя вочы застыла толькі грэблівая насцярога, значыць, прыбіраўся, каб важнасці сабе надаць, а госця прынізіць. Щирих обдоймав з паляпванням па спінні з билим однокурснікам не здарилося. Затоє містер Роджер говорив на добре нямецькое, відать, у праскім університеті звик з льодніком розмовлять менавіта на йой. Добрий день, Герба Утрамею, з якої нагоди? Лекції, консультації, ті, може, на сталую працю? І па ўсім відаць, што пану менш за ўсё хацелася б, каб прыяцель тут затрымаўся. Лёднік запэўніў, што тут праездам, суправаджае радавітага выхаванца і завёў далікатную гаворку пра бядотнае становішча, у якое кампанія патрапіла, далей лагічна вынікала пазыка грошай. Але містер Роджер перапыніў гостя, У ягоным тонкім голасе, як вада з-пад веснавога снегу, прабівалася шчырая нянавість. «І як ты, Ер Баутрамеюс, пасля сваёй публікацыі ў лейпцыхскім часопісе насмеліўся прыехаць у краіну лепшых вучоных мужоў, якой пасмеў абразіць, скалануць самыя асновы акадэмічнай навукі?» «Ой-ёй!» Замест... -ой. Доброзычлівыя гутаркі патрапілі на дыспут. Вочы пана загарэліся, ён пачаў сыпаць навуковымі тэрмінамі, а ягонае бурэнне, як пранціж зразумеў, паходзіла таго, што лётнік апублікаваў пра нейкае сваё адкрыццё раней, чым да таго ж дадумаўся містер Роджер. А ён усё жыццё збіраўся да гэтага дадумацца, а лётнік-шарлатан такі мрой аднакурсніка парушыў – Ды яшчэ пакрытыкаваў такія сякія навуковыя высновы лондонскага калегі. Мы адправілі ў рэдакцыю ліст пратэсту супраць вашых інсінуацый. Усе падпісаліся, нават расхвалены вамі Джон Хук. Тут лёднік не вытрымаў і даў волю сарказму – і доходліва патлумачыў пану, што той са сваёй закаснелай зашоранай свядомасцю ніколі б не дайшоў да таго адкрыцця і ўвогуле кансерватары, прадстаўніком якіх ёсць містер Роджер, толькі перашкаджаюць сапраўдным вучоным, якіх зараз у Англіі шмат і да якіх містеру Роджеру як да зоркі Венеры. раз'ятранага прафесара віленскай акадэміі спадарожнікі ледзь не сілком выцягнулі з шыкоўнага дома аднакурсніка кансерватара чый бледны невыразны твар пад канец прэчкі набыў вельмі выразны бурачны колер а іншых сяброў бутрым у цябе тут няма папытаўся раздражнёны пранціж размазваючы па твары лонданскі туман З навуковых колаў, як бачыце, лепей ні да каго не совацца, адказаў лёднік, вывучаючы свае далоні са шнарамі. А іншае ўплывовае знаёмцы ў мяне такога ж кшталту, як вядомы вам айцец Габрыэлюс. Ім я і на вочы патрапляць не хачу. Пан Палоній Бжастоўскі раптам зусім пахлапеча зарагатаў «Доктор!» У вас нейкі асаблівы талент выклікаць да сябе палкі але адмоўныя пачуцці. Нават пан Гервасій вас забіць збіраецца. Напэўна, у пана Вырвіча не раз рукі часаліся прыкончыць свайго вучонага слугу. Франціш ж толькі злосна зіркнуў на паненку, бо яна была права. Тры гады таму пана Вырвіча не раз аж калаціла ад нянавісці да дзёрскага халопа, Няхай не забіць, але збіць яго, зламаць дужа хацелася. Тады падумаць не мог, што халоп будзе ў якасці прафесара адпраўляць былога гаспадара ў карцар. Пан Гірвасій злосна падбіў нагой кавалак вугалю, які валяўся на бруку, які, магчыма, некі галадранец шпурляў у залачоную карету. А можа, наезд учыніць, а? падпільнаваць багатага махляра купчыну ці ліхвяра, адабраць <laughs> грошы ў злодзея ў рону шляхецкай годнасці няма. Займацца рабаўніцтвам не будзем, цвёрда заявіў лёднік. На маёй душы так грахоў хапае. А давай я э, у гулецкі дом пайду, дзе стаўкі павышэй, Энергічна прапанаваў пранціш яшчэ ў косткі ў карткі абдзяруць як ліпку адрэзаў прафесар пры ўсіх вашых талентах і шанцаванні ваша мосць гэта на апошняй лаўцы аўдыторыі вы аднакурснікаў абыгрываеце супраць мясцовых шулераў не падцягнеце а яшчэ можна і лязо ў бок атрымаць ды да «Дзе ж у такім разе мы да пазаўтрашняй раніцы здабудзем тысячу фунтаў?» Са слязьмі ў голасе папыталася Паланея. «Ведайце, панства, я вельмі хачу зноў пахадзіць у сукенцы, а для гэтага трэба ўдала э, завершыць падарожжа». Побач прайшла гандлярка рыбай, распаўсюджваючы вакол характэрны пах. Сукенка са шчыльнай тканіны, сцёганая спадніца – рабілі постаць бясформнай і як высечанай з каменю. На галаве паўзверх каптура кабета несла кошык з таварам у зубах дымілася кароткая люлька. <laughs> Падобна гэтая баба з білінгсхейскага рынку магла б пабарукацца нават з панам Ервасіем. Гандлярка ацэньваючым позіркам слізганула па засмучоных панах, нешта прыспявала грубым голасам, мяркуючы па тым, як тузануўся лёднік, дужа непрыстойная, і пайшла сабе далей няўмальная і незразумелая, як сам гэты горад. Такая у ручку пана цалаваць не стане. Лёднік уздыхнуў, паглядзеў шэрае неба, якое пачынала цямнець. Ах, заўтра штось прыдумаем. Клічце, пан Вырвіч, рамізніка, паехалі ў гатэль. А тады пачаўся яшчэ адзін цуд, таму што з надыходам на горад цемры паўсюль каля кожнага дзясятага дома пачалі запальваць ліхтары. Целая армія ліхтаршчыкаў у высокіх капелюшах з доўгімі палкам палкамі на плячы спрытна сноўгала ад ліхтара да ліхтара. У асветленыя кругі выходзілі жанчыны у модных капелюшыках, грэючы рукі ў футраных муфтачках, прыхіляліся да ліхтароў у галантных позах, прахаджваліся, вызіраючы кліентаў – а галоўнае вітрыны зашклёныя вялікія усе крамы зялі як вокны палаца падчас балю светло было як днём вось бы так учыніць у менску і вільні Музыка Уявіце русалку, якая блыталася валасамі ў ягоную барану. Дамоў радасны прывалок, а красуня! <laughs> Гнілой рыбай смердзіць, у валасах сараканожкі бегаюць, вішчыць, ажно галава баліць, ні да працы, ні да любошчаў. Памучыўся хлапец, паманчыўся, хлапец, ды да заволок с добычу назад у лес. Чым ліжэй была таямніца доктара Ді, тым трывожней рабілася пранцішы ўсё часцей думалася, якога ражна ім той вогненны меч здаўся. Ці не давядзецца моцна расчаравацца. Нават жалезная чарапаха, узброеная гарматамі, якую калісьці зрабіў знаёміц лёдніка, яку пфальцман для князя Гераніма радзівіла, толькі случана ўпапалохала, ды сцены пашчапала. Калі яны вярнуліся ў гатэль, доктар, трохі адпачыўшы, узяўся за гімнастычнае практыкаванне, які быў закінуў на караблі, калі зваліўся з марской хваробай. Потым рассунуў мэблю. У іх пакоі на сцену пазычыў у пана Бжастоўскага шаблі, учыніў пры святле свечак і каміна такі трэнінг па фехтаванні, што у пранцішай пана Галінскага, якія мусілі ўдвох нападаць на доктара, кашулі сталі хоць выціскай. Алёднік, рудуючы то адной шаблі, то дзвюма адразу, усё быў сабой незадаволены. Хаця пана Галінскі, у якога шабля чамусьці ўсё вылятала, вылятала з рукі, быў незадаволены яшчэ больш, калі не сказаць «раз'юшаны» біўся на ўсур'ёз. Потым Франціш бачыў, як доктар пра нешта шэпчацца з гатэльшчыкам, суе яму грошы і цыдулку. Гатэльшчык з той цыдулкай некуды адсылае юнага служку. А з кім доктар рыхтуецца схапіцца, так і не патлумачыў. Музыка На раніцу урок паўтарыўся, хоць і карацейшы. Доктор пабурчэў, што старэе, што кісці рук недастаткова гнуткія і скача ўжо недастаткова хутка. Ага, недастаткова. Дваіх маладзейшых загнаў, як п'яны драгун коней загадаў збірацца. Прычым склаў доктарскую скураную валізу, якую тут набыў замест скрадзенай, бутылечки с леками, тканину для перевязки, моток шелковых ниток и застрашливо великой крывой хирургичной иголкой. Значит, бойка будет серьезной. Нездарма поспробовал покинуть у готели Паненку Багинскую, але Паланейка на уговоры и застрашивание только злостно проговорила «Командовать будешь дома с жонкой, доктор!» Лёднік намёк пра зняволенне Саламея зразумеў, сціснуў зубы і адвярнуўся. Пан Гервасій радасна заўважыў, што даўно трэба было здабыць жаданае сумленнай шабляй, а не разводзіць марцыпаны. Але паехалі яны не ў бок абацтва тампліераў, а бліжэй да ракі. Лёднік адпусціў фурмана ў самым падазроным месцы, дзе чарнелі пачварныя збудаванні партовых складоў і швэндалася мноства самага злавеснага люду. Каля вузкага праходу між двума складамі, які пакідаў адчуванне пасткі, дзе знікалі мінакі, і чыста злодзейскага выгляду і джентльмены з карункавымі манжэтамі стаяў, прываліўшыся да сцяны грамідла. У скураной камізэльцы, скрыжаваўшы на грудзях рукі, якімі, напэўна, можна было выціскаць з камянёў ваду. Доктар з грамідлам пашаптаўся, сунуў манету, Той кіўнуў, праходзьце, маўляў, і яны прайшлі. Напачатку уразіў шум. Людзі ў вялікім пустым памяшканні штурхаліся, крычалі. Пры сцяне мелася спецыяльная ложа, як у тэатры. Там збіралася радавітая публіка, прысутнічалі нават дамы ў вялізных капелюшах з упрыгожваннямі у выглядзе маленькіх караблёў ды птушак твары некаторых прыкрывалі маскі і вэлюмы. Дамы чайна махалі веерамі, дэманструючы хваляванне тонкіх сваіх натур. Праз шэрагі вокнаў запыленымі шыбамі праходзіла дастаткова святла, каб разгледзець да драбніцы ўсё, што адбываецца на вольнай пляцоўцы пасярэдзіне залы, вакол якой кругам тоўпіліся гледачы. Зараз на ёй біліся два пеўні. «Ты куды нас прывёў?» — крыкнул лёдніку на вуха, перакрываючы тлум пан Гірвасі. «Мы што, на пеўняў зараз будзем ставіць?» «Гэта месца з самымі высокімі стаўкамі ў Лондоне», – адказаў доктар. «Цяпер толькі пачатак. Пасля будзе бойка на кулаках, а на завершэнне з халоднай зброяй. Між тым чорны певень канчаткова задзёўб белага і людское кола, як па камандзе, хутенька расступілася ў бакі, вызваляючы шырэйшы пляц. У руках забразгалі манеты – Замільгалі папяровыя грошы і падухвальныя выкрыкі на пляцоўку, закрапаную пеўневай крывёю, выйшлі два паўаголеныя байцы з кулакамі, абматанымі рамянямі. Людзі зараўлі. яны ўсе выкрыкваюць? — папыталася панна Багінска. — Калі жанчыны біліся ля гатэля, крычалі тое самае. Улюбёная фраза лондонцаў у круг. Гэта значыць, будзе бойка, — спакойна адказаў доктар. — Бутрым, ты што, збіраеся тут біцца на шаблях у гэтай разбойніцкай ламарні? — Бутрым з жахам здагадаўся пранціш ты ж прафесор вучоны ну вось калі што сам сябе вылічу дарэчы трымай лекі маеш шанец на медычную практыку пранціш з самымі кепскімі прачуваннямі прыняў цяжкую валіску Панна Багінская стаяла грэбліва, скрывіўшы тварык, і яе ніяк не цікавіла, якім чынам у сто першы раз зламае рабому боўдзіла нос, другі боўдзіла, валасаты як малпа. «Вы скажыце, доктар, чаму вы заўсёды выбіраеце самы няўдзячны стратны для ўласнага здароўя шлях?» Загіды папыталася панна. «Хіба цяжэй было прапанаваць якой герцагіні павялічыць яе дыяменты, вылічыць ад прыщоў альбо скласці парфуму, каб любы мужчына ад паху траціў галаву. Далі бог, я б сама за такое не пашкадавала тысячу талераў. Заставалася за адзін дзень знайсці даверлівую герцагіню з лабараторыяй, павялічыць дыямент, скласці парфуму, вылічыць прыще на пачатку яшчэ ператварыцца ў шалбера, прабурчаў доктар. Людзі за раулі. Валасаты бамбіза, які перамог рабога трос рукою заціснутым у іх стосам папяровых грошай. І колькі ён атрымаў, пацікавіўся амерыканец. Фунтаў 20, мяркуючы па выразе твару і лёдніку не надта былі цікавыя кулачныя разборкі. А да тысячы далёка, насмешна прамовіў пан Ервасій. Плацяць пераможцу кожнай бітвы, таму чым болей выйграеш боек, тым болей атрымаеш, і з кожнай бойкай прыз расце. Апошні з кулачных байцоў, які пераможа ўсіх, атрымае не менш за 300 фунтаў. А самыя вялікія грошы выплачваюцца падчас збройных паядынкаў. Але ж няма ніякай пэўнасці што набярэцца менавіта тысяча абырыўся пранціж значыць трэба біцца пакуль не набярэцца скрозь зубы прамовіў лёднік і утаропіўся на пляц. Укруг, укруг! загарлалі гледачы. Высокі нязграбны дядька з лышым шышкаватым чэрапам стукаў сябе ў грудзі кулаком і нешта выкрыкваў, відаць, не знаходзячы суперніка. Раптам у кола выйшаў малады плячысты джентльмен, які на гаду здымаў дарагі камзол. «А гэта хто?» – уразіўся пан Галінскі. Мяркуючы па выкрыках лорд Кавендіш здзівіўся і пранціш: Няўжо сапраўдны лорд. А чаму не? Арыстакраты таксама тут бяруць удзел, няўважна зваўся лёднік. Чаго не зробіш ад нуды. А паназіраць нават герцагіні ездзяць. А ён, вельмі прывабны. Вызіраючы з-за чужых плеч ацаніла паланейка бялявага добра складзенага лорда. Тое праўдаў яе захапленне, калі уклаў лыцага на дзясятым удары пераможанага хуценька адвалаклі за ногі з пляцоўкі. Сто пятьдесят фунтов тому, кто одолее лорда Ковендиша прокричаў кіраўнік жорсткіх забаў. І тут здарылася нечаканае. Пан Гірвасій, які са з'яўленнем лорда пачаў праяўляць да бойкі непадробны інтарэс, з крыкам і рвануўся наперад: "Я шляхтец Літвін Гірвасія Галінскі прымаю выклік ягонай мосці пана Кавендіша. Лёднік пранціш і багінская праштурхаліся ўслед з амерыканцам. А той ўжо на прагных вачах на толпу скідваў камзол, кашулю, парык і выскаляўся ў прачуванні бойкі. Баўтрамей схапіў пана за плячо. «Што вы творыце?» ваша мосць, вы хоць ведаеце правілы гэтай гульні. <laughs> А мяне ў нашым палку яшчэ ніхто не мог задужаць. Морду наб'ён гельцу на раз. Пан Гірвасі нахабна глядзеў у вочы высокаму бялявому лорду, які механічна падскокваў на месцы, чакаючы суперніка. шаноўныя слухачы. Слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.